Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. Ey, Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite. stay high bis zum Tod. Digga, wir halten jetzt Kurs. Mische Lied mit Kurs. Ja, sie liebt nur uns. Trinke Lean, braucht keiner Test, ja. Fliege davon wie ein Jet, ja. Digga, mein Kontostand wächst, ja. Diamanten glänzen wie wie BBS, ja. Ah, ey, trage Nike, ja, ja. Ihr Arsch ist heiß, ja, ja. Ihre Nase weiß, ja, ja. Tausend Groupies, tausend Bitches, ja. Krugis rauchen Skittet, ja. Kaufen Tickets, kaufen Tickets, ja. Ja, sie wissen, wo mein nächster Gig ist, ja. Verballer die Kohle zu schnell. 100.000 Dicker nur in meinem Kleiderschrank. Nur noch 5 Sterne Hotels. Hol meine Bros, Dicker, ruf noch paar Weiber an. Touchdown, Dicker, Jerry Rice. Klein die Bitches so wie Barry White. Stay high, Dicker, stay high. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Sprite. Ey, Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Bruder, hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite. my pint too. My pint too. Pour my lean in a big blue. Lean. I got the ice like an igloo. igloo. The penny I bought it was brand new. Hey, bitch, I'm rich, what's served? I'm buying a Maybach the swerve. Ooh, 50 a show, I hop out suburban. He bought her a bag, she ain't worth it. I need my Sprite on ice. Hey, put too good for twice. Bought another Roy, that's right. Pour before for the flight. My niggas all trapping and working. You fool, you bought her a Birkin. Hey, she gon' suck it up like a slurping. I been flexing, gotta do it on purpose back on the lean again. I had some act come in. I don't have the trap again. Ooh, too many rats came in. Fucking both bitches, they twins. You a little bitty bitch, got fins. Bitch, I'm rich, I don't need no friends. Pour a pipe when the sprite came in. Sprite, sprite, sprite, sprite, sprite. Hold hol mal noch ne Sprite, Sprite, Sprite, Sprite, Sprite. Hol mal noch ne Sprite. Ey, hol mal noch ne Sprite. off in the spread, spread, spread.